Debatea berotzen ari da natura zaintzen duten elkarte eta ezperetako mendi kaskoetako lasterkaldi antolatzen duen japurak elkartean artian. Hauna mendi, kad eta zepanzo elkartek prenta pausatu dute mendi lasterkaldi hori antolatzen dutenen kontra bideska bat zati batian largatu dutelakotz. Behar ziren baimenak ukangabe diotenaz. Mintzatu gira, hauna mendi elkarteko txominaganekin. Gu gida, um, mendi biltari uh, elkarte bat. Eta gure araudietan badugu natura, na, natura bat edo zaintza bat eh, deliberatu dugu eh, horren uh, begiratzea, noiztenka, eta alerta emaitea eh, zerbait berezi bat ikusten bain badugu. beraz guk nahi duguna da, olako joka moldeak pixka bat mugatu, uste main badugu norbait edo, edo zoin uh, olako antolamendua egiten, uh, gero emendatzen alda. Hori da gure, uh, gude uh, lehen da deaketa hori uh, bugatzea, ze gure araudietan txartu baitela, eh, horra uh, deberatu uh, eh, geroen dura la urte. Eta orduan da, alerta, alerta elburua dugu, alerta asuma dugu. Gero egin nahi duguna, edo egin arrezen nahi duguna, da pista hori, uh, antolamendu hori, uh, desegitea. Eta gauzak uh, bezala ustea. Hori da nahi duguna. Azken gauza bat, bai. orduan problema ez da, ez da moto bat, problema ez da lasterkaldi bat, problema ez da ibiltari bat, edo problema da masiboa bihortzen delarik. Masiboa bihortzen delarik edo zen gauzak uh, eh, kaltezen aldun natura edo edo zen tokia. Gero eta jendek badamen badamendietan, biltzean edo korrek eta, eta mugimendu hori ez da galdituko, uh, eh, ze uh, aixialdi uh, garraian gira hoai, eta ez da bate, bate tipituko, eta nunbait babestu behar gure gure go, gune berezi ze uh, natural, natural gizan uh, bat dira eta rarezu barriak baitira hainit. Aztezken arratxean bildu da Niapurrak elkarteko komite zuzendaria eta horren izenian Gabi elkarrizketatu dugu manera bizi-bizian. Lehenik erramear da bidea ez dugula ideki, bidea dugula bakarrik eta lehen bezala ezari. Ne baditut fotoak, bibin eta zazpiekoak, nola zanesterkeriak bidea erko batien ziren, badaket ni denboran otuan iraiten nintzela bide hortan, eta beti zo bat giduan baten bidea, Badakit eta laurariak ere ot, otuan iraiten zila frango gorasko gure bideoi baino ugunago, beraz, lehemiziko gezuga, eta bidea ireki dugula. Horren gatik, plenta bat emanen dugu, hau nimen eta hori hor jaunari. Gezurrak errandutu zerakoan, eta konduan gehiago fotoak agertu dituztelakoan, rezo sozio horietan, eta plentaren dako eta tribunaren dako fotoaren hartzea, hoi, ez da problemarik. Hoi, behar den gauza da. Baina, rezo sozialietan horietan ez hoi, ez dugu onartzen, beraz, plenta. Plenta bat ere emanen dugu zok um, kade hori, zen eta ere gesurra eman du, balde biltzok sinaturik, eta hortan ere, uh, eh, plenta bat emanen dugu. Jo beste gauza batzu, behar da eta leku hori ez dela zon protege, hori egiten duten ezala, zentako egin dugu eta inkesta bat natura demidekin, lanera izan gira, zumite eurez, DTM-eko papera ere badugu, eta ez da, eta bide partikaroi, zon protege. Hauzi bidea, luzeizeitea eriskatzen du.